Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Առանց դույզն ինչ կասկածելու կարող եմ ասել. Զարդանաշեն առաջին անգամ այցելողը զմայլվելով տեղի աչք լիացնող շռայլ բնությամբ ու ավանդապաշտ հյուրասեր մարդկանցով ինքն իրեն խոստովանել է, որ գտնվում է Արցախ աշխարի ամենագողտրիկ անկյուններից մեկում եւ տողերից հեղինակի պես։ Նա էլ այդ ամենից երևի մի պահ մոռացել է գյուղ տանող քարուքան ճանապարից մնացած նեղ սրտությունը։ Մեզ գյուղ հասցնող մեքենայի ծննդով Զարդարան շենցի վարորդը իր ասելով հաջախակի լինելով գյուղում անցխալ գիտե ամբարիկակ ճանապարի բոլոր դժվարանցանելի հատվածները, սակայն նրան էլ չէր հաջողվում խուսափել անվերջանալի փոսերից, որոնք վկայում են, որ ճանապարը վերջին անգամ բարեկարգվել է անց անցյալ ժամանակներում։ Փորձարու ավտովարորդը նաև տեղեկացրեց, որ անձրևային օրերին ու ձմռանը Զարդանաշենը հաճախ դառնում է անմատչելի, իսկ բնակիչները մեկուսացած արտաքին աշխարից պատճառը վերելքարատ ու անմխիթար վիճակում գտնվող ճանապարհն է։ Thank you իսկ օրվա հանդիպման առիթը Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հերթական բարեգործությունն էր։ Հերավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Լեռնային այս գյուղին օգնության ձեռք մեկնողը Հայեր United Միացյալ Հայեր կազմակերպությունն էր։ Իր անդամներից մեկի արմատներով Զարդանաշենցի Կարինե Գասպարյանի ուղղորդմամբ ծանրոցում յուղի երեխաների համար գրենական պիտույքներ էին, տարատեսակ խաղալիքներ, ամառային հագուստ, տեղի բուժկետը ստացավ առաջին բուժօգնության ուսումնասիրության պարագաներ, իսկ դպրոցի գրադարանը անգլերեն գրքեր։ Ինչպես տեղեկացանք մասնաճյուղի դասվար Մանանա Ստեփանյանից, դպրոցն ունի անգլերենի մասնագետ, ում եւ օգտակար կլինեն այդ գրքերը։ Կազմակերպությունը նաև նամակ է հղել Զարդանաշենցիներին, խնդրելով ավելի կոնկրետ ներկայացնել, թե առավել ինչի կարիք ունեն։ Իրենց ներկայությամբ օրվան աշխուժություն հաղորդած երեխաներից ոչ մեկը անկախ տարիքից անմասն չմնաց նվերներից, ավելին հենց նրանց ընտրությամբ դրանք հասան իրենց տերերին։ Երեխաների ուրախ տրամադրությամբ համակված ծնողները, ուսուցիչները, համայնքի ղեկավարը Արցախում Միացյալ Հայեր կազմակերպության պատասխան հրապարակատու Էրիկ Լալայանին փոխանցեցին իրենց շնորհակալական նամակը, իսկ կից ցուցակը կազմվեց դպրոցին անհրաժեշտ մի քանի իրեր ունենալու ցանկությամբ, որոնք են համակարգիչ, հերոստացույց, դիդակտիկ նյութեր, գրքեր։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այս ամենը կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Զարդանաշեն հասած նվերների հաջորդ կապոցում։ Նշենք նաև, որ Higher United կազմակերպությունը այդ երկրում գործող բարեգործական կառույցների շարքում տարիքում դեռևս իր առաջին քայլերն է անում, լինելով ընդամենը 2 տարեկան, իսկ Արցախին նվիրված ծրագրերը կլինեն շարունակական։ Զարդանաշենի տարական դպրոցը Հարևան Թաղավարտ գյուղի միջնակարգի մասնաճյուղն է երկու աշակերտով։ Կրծեր դպրոցից հետո 8 աշակերտ սովորում է Թաղավարտում։ Դպրոցի փոքրիկ շենքի արտաքին կոգիկությունը չի նահանջում ներսում։ Միջանցքի վրա բացվող մի քանի դասասենյակների շարքում երևում է գրադարանը իր ոչ հարուստ բարունակությամբ։ Այնուհանդերձ նկատելի է, որ նախքին 8-ամյակը այսօր էլ հնարավորություն ունի աշխատելու ոչ մասնաճյուղի կարգավիճակ նպատակով, միայն թե դպրոցականների թվականակն ապահովվի։ Դասվարները երկուսն են՝ Մանանա Ստեփանյանը եւ Սերինե Դանիելյանը։ Լսենք նրանց։ Այս տարի նախադպրոցական ունենք, որ առաջի դասարան պետք է հաճախի։ Գյուղի երեխաները այդքանն են։ Չէ, գյուղի երեխաները շատ են։ Ունենք 8 երեխա Թաղավարտի միջնակարգ դպրոցում են սովորում եւ ունենք 18 նախադպրոցական երեխա, որից երկուսն են այս տարի հաճախելու դպրոց, երկուսը նորացին են։ Գյուղում երեխաներ կան, բայց դեռ դպրոցահասակ չեն։ Տարականը մինչև 4-րդ դասարան։ 4-րդ դասարան ներառյալ։ Այո, 4-րդ դասարան ներառյալ, արդեն 5-րդ դասարանից գնում են Թաղավարտի միջնակարգ դպրոց։ Քանի կիլոմետր կիլոմետր են շուտում երեխաները։ Մի 7-8։ Քանի տարի է որ մասնաճյուղ է դարձել։ 3 տարի է մասնաճյուղը Թավարտի միջնակարգ դպրոց։ Քանի աշխատող ունեք մանկավարժները։ Ունենք երկու մանկավար, մեկ գրադարանավար, մեկ տեղաշխատակից, մեկը պահակ։ Անգլիայինը 2 ժամ թաղավարտից մի ուսուցիչ գալիս է ու տալիս։ Էդ էլ այս տարի են սկսել տալը։ Մինչև հիմա այստեղ անգլերեն չէին անցնում։ Ուսուցիչ չունելու պատճառով։ Հա, ուսուցիչ չունելու պատճառով 2 ժամվա համար ուսուցիչ չեն հատկացնում, մասնագետ պետք է լինի, բայց ես այ 2 տարի է գալիս է։ Ինչպես եք աշխատանքները կազմակերպում։ Դժվար է, միացյալ դասարան է, մեկը եղել է 3-րդ, մեկը 4-րդ։ Հնարավոր չէ մեկ երեխայի համար մի դասարան առանձին, էլի մի կոմպլեկտ դասարան է 4-րդ եւ երրորդ դասարանցիների հա, մասնակցությամբ։ Մեկը արդեն ավարտել է 4-րդը մի տարի թաղավարտ է գնալու, իսկ մյուսը ելի կդառնա միացյալ առաջի 4-րդ։ 8-9 տարի է այստեղ նորոգման աշխատանքներ չեն կատարվում։ Ընթացիկ նորոգումներ չեն։ Այս տարի պետք է անենք։ Երկու աշակերտն տեղաշխատակիչն էլ մաքուր պահում է։ Դժվար է, երեխաները շփում չունեն, մեկուսացված են։ Նամանավանդ որ միացյալ դասարանն է։ 20 րոպե մեկի հետ սպարապում, 20 րոպե մեկի դժվար առաջադիմություն է։ Երկու աշակերտներից մեկը հարվածային է, շատ լավ սովորող է, բայց մեկը չի եթե արարքայական օլիմպիադաների մասնակցեն արդեն որպես թաղավարտի հա, հա, հա, միջնակարգի։ Հա, արդեն որ այստեղից դուրս ընկած որպես միջնակարգի։ Ի աշակերտներից եղել է մեր թաղավարտում զորող այդ աշակերտներից մասնակցել են օլիմպիադայի, բայց արդեն ներկայացում են որպես թաղավարտի միջնակարգ դպրոց։ Նաև տեղացի չեք, ասենք Զարդանաշին։ Ինչով է առանձնահատուկ այս գյուղը առանձնահատուկ է նախ իր դիրքով, իր բնությամբ, անտարի մեջ շատ գեղեցիկ, գեղեցիկ բնություն։ Մարդիկ են շատ առանձնահատուկ։ Ինչո՞վ։ Կարծես այն հին գյուղական ավանդույթները այստեղ պահպան գտնվում է։ Գյուղապետարանը ինչով է օգտվում դպրոցին։ Ցանկացած հարցով, եթե դիմում են գյուղապետարան, դա փայտ կտրելա, ինչ հարց լինում է, գյուղապետը օգնում է դպրոցին աջակցում է։ Ես տեսա դասասենյակներ կան, հա, եթե աշակերտ լինեն։ Այստեղ եղել է 8-ամյա դպրոց։ Ժամանակին։ Ժամանակին 50-60 երեխա եղել են կարծեմ։ Բայց գյուղը կարծես նորից կենթանանում է մի ժամանակ մի երեխա է Այսինքն դուք ասում եք այդ 8 տարիների ձեր աշխատանքային գործնեություն տարիները նկատի առնի։ Հակատի ունեմ դա, որ գյուղը նորից կենթանանում է, ամուսնացել են, մնացել են գյուղում, ունեն երեխաներ, ամեն ընտանիք 2-3 եւ ավելի երեխաներ։ Ութամյան երբ է փակվել։ 4 տարի եղել է առանձին։ Ոչ մասնաճյուղ, բազմապես տարական դպրոց։ Տարական դպրոց եղել, հա։ ունեցել ենք վարիչ, հետո արդեն մասնաճյուղ է դարել։ 4 տարին կլինի, որ մասնաճյուղ Ինչ կցանկանաք ինքն է ձեր ձեր դպրոցի։ Կցանկանայի երեխաներ շատ լինեն, դպրոցը նորից դառնա օթամիա, երեխաներին բարեկեցություն, բամանկություն, դպրոցին էլ շատ աշակերտներ Ես դպրոցում 2 տարի ավոր աշխատում եմ, աշխատում էի Թաղավարտի միջնակարգ դպրոցում, հետո արդեն աշխատում եմ Թաղավարտի եմ, բնակվում եմ Թաղավարտում, աշխատում եմ Զարդարաշեն գյուղում։ Դպրոցի երկու աշակերտ ունի։ Դե ինչ արած, մեկը, երկուս լինի, երեք լինի, ինչքան ես ուզալի մեկը պիտի աշխատենք։ Երկու աշակերտների համար գալիս ենք, աշխատում ենք։ Ինչ արարքա ես դասավանդում։ Դասավանդում եմ երկ, տեխնոլոգիա, ֆիզկուլտուրա, ռուսերեն։ Մայրինի մաթեմատիկայից բացի մնացած առարկաները դասավանդում եմ ես։ Կուզենայի աշխատատեղ տեղեր բացեին որ เป զի բնակչությունը մնա ու երեխաներ լինեն երեխաներին առողջություն ամենակարևոր խաղաղություն լինի մնացածը լավ լինելու Արդեն ասացինք, որ դպրոցում է տեղակայված գյուղի գրադարանը, ունեցածը պահում ենք խնամքով եւ ուրախանում նոր գրքերով, ասում է գրադարանավար Կարինե Գալստյանը։ Միջև 82 թվականը դուրս են գրել։ Մնացավար քիչը ստա բայց քիչ-քիչ 2-3 անցյալ տարի 17 գեղարվեստական գիրք ստացա։ Ումից։ Մարտունու շրջան բաժնից ստանում, բերում թաղավարտ, մոքո թաղավարտի հետ որ ֆիլիալով, մեր բաժինը հասցնում են մեզ։ Յուղի միակ գրադարանն է դուք հա օգտվում են։ Առաջ շատ անելալ օգտվեիս, բայց հիմա մենակ աշակերտն եմ։ Ինքներդ ընթերցացել։ Ես սիրում եմ։ Ես ոստան ուստում միշտական գիրքեր եմ կարդում։ Ինչ գրքեր եք ստանում։ Լուսարարն է, ոչ մի թեր արդեն ստանում չունի։ Դպրոցն աստանում կարթը մենք շատ հետաքրքիր է Զարդանաշինի համայնքը ղեկավարում է Ռուբիկ Բալայանը։ Նրա խոսքով պատկան մարմինները տեղյակ են յուղի խնդիրներին։ Նախ ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել նախաձեռնության համար, կազմակերպությանը, գյուղի աջակցելու համար։ Գյուղը ուշադրությունը միշտ էլ հաճելի է։ Ուշադրությունը միշտ հաճելի է։ Ինչպես է ղեկավարում համայնքը։ Դժվարություններ կան, ճանապարհը տեսա։ Իհարկե, ամեն համայնք իրան խնդիրները ունի, խնդիրները կան, ինչքան հնարավորություն կա, ձգտում ենք բարեկարգել, կազմակերպել։ Հաջողվում է։ Որոշ տեղ հաջողվում է, որ ինչ խնդիրներ եք լուծել։ Ճանապարհը չեք կարող, ասենք, գյուղապետարանը չի կարող միայնակ Գյուղապետարանը իհարկե ֆինանսական հնարավորություններ չունի ճանապարհների, բայց ճանապարհների որոշ հատվածներ բարեկարգում մենք վարչակազմի ցենք աջակցություն ստանում դիզելային վառելիքի կողմով։ Այս տարի օրինակ ինչ եք արել թեկուս ճանապարհի մաս մասով։ Այս տարի մի կամուրջուկ բարեկարգ էլ կարելի ասել անցած տարի սելվի հետևանքով փլված էր գյուղ բերող ճանապարհը։ Գյուղ բերող ճանապարհը այս թաղավարտի հատվածում այս մյուս կողմ։ Դիզելային վառելիքով աջակցություն ստացա վարչակազմից օգնեցին բարեկարգեցինք։ Ինչպես են ապրում գյուղացիները։ Ինչով են զբաղվում։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, հացագործություն, անասնաբուծություն, բանջարը հրաշալի է երևի անասնապահության համար։ Անասնապահության համար հնարավորությունները կա։ Ուղղակի ցանկությունն է պետք, որպեսզի զբաղվեն, աշխատեն։ Արտադրված գյուղմթերքը դժվարությամբ են շուկա հասցնում, շուկանել իրան գներն է թելադրում, որ գյուղացուն էլ չի ձեռք տալիս ահագի ներդրումներ է կատարում աշնանացանի համար կամ գառնանացանի համար տրանսպորտ հա։ ունեք շրջենտրոն կամ տրանսպորտ ունենք տրանսպորտ ունենք համայնքի գյուղապետարանի դրամադրության տակ շաբաթը մի անգամ գյուղի բնակիչները ցանկանում են գնում են երթուղին ինչպես է Զարդանաշեն Ստեփանակերտ Զարդանաշեն Ստեփանակերտ հնարավորություն ունենք շրջանի հետ Մարտունու հետ դատարկ տների շատ են շատ են տուն, 50 հատ կա։ Դատարկ տուն։ Դատարկ տուն։ Իսկ բնակիչները քանիսն են։ Բնակիչները 102-ն են։ Բայց երկու աշակերտ ունի։ 6 աշակերտ խաղավարտում են։ Նախադպրոցական պետք է 2 տուն դպրոց, Բայց տեսա, ծեր տարիքի կան, նախադպրոցական տարիքի էլի երեխաներ կան։ Տեսա նաև երիտասարդներին բավական գյուղում երիտասարդություն կա։ Առաջ թանց կա։ Այս տարի երկու ծնունդ ենք ունեցել գյուղում։ Նոր ընտանիքներ կան, որ ամուսնանանու մնան գյուղում։ Ինչով եք աջակցում նրանց։ Ինչ հարցերով են դիմում երիտասարդ ընտանիքները։ Երիտասարդ ընտանիքները հիմնականում աշխատանքի հարցերով են դիմում չեն ասում թե նյութական ինչ որ աջակցություն։ Տեղյակեք որ գյուղաբնակ երիտասարդ ընտանիքների համար նոր ծրագիր է կառավարությունը մշակել։ Տեղյակեք այդ ծրագիրը։ Այո, այո։ Եվ այդ ներկայացրել են ձեր գյուղից։ Հայտ հայտ չեն ներկայացրել։ Ճիշտ ասած վախենում են այդ ծրագրից օգտվելու գումարներն են վախենում վերցնեն տուն կառուցելու հետ։ Մտածում են, որ հաջորդ օրը կթողնեն կգնան, այդպես են մտածում, դրանից են վախենում։ Չէ, դրանից չէ։ Վախենում ուղղակի ճանապարհների հարցով այդ շինանյութեր տեղափոխելի հարց, դժվարությունները այդ հարցերում։ Վերջին 3 տարում ինչ է կառուցվել գյուղում Վերջ 3 տարում ոչ մի բան չի կառուցվել։ Դպրոցը նորակառույց է, որ դպրոցը 2002 թվականին է բարեկարգվել։ Միշտ դպրոցը այստեղ է եղել յուղի դպրոցը։ Չէ, յուղի դպրոցը առաջ եղել է ներքևում։ Դուք այս յուղից եք։ Այո, ութամյակն եք ավարտել։ Որ թվականին փակվեց ութամյակը։ Երկու անգամ է ութամյակը փակվել։ Առաջի ութամյակը չեմ հիշում երբ է փակվել, բայց ես հիշում եմ, որ մինչև Արցախի շարժումը ութամյա էր, հետո կարծեմ 93-ին է փակվել։ Դարձել է տարական։ Դարձել է տարական։ Քանի տարի է որ համակի ղեկավար։ Երկու։ Երկու տարվա ընթացքում ինչ ձեր բերում այսինք, ձեր հաշվում ինչ է գրացել, որ յուղի համար այ այս բանը արել եմ։ Չէ որ խոստացել եք վերջին աշու ընտրությունների ժամանակ։ Ես իմ խոստացած ծրագրերում ջրի հարցերն են որոշվել, ջրի հարցերն են։ Ջուրը ուներ ջուրը, բայց անցած տարի ջրի ծավալը քչացել, մի ուրիշ ջուր բերեցի գեղեցիկ։ Այսինքն նոր ջրատարի կառուցել։ Նոր ջրատ հողակ են քաշել։ Եվ հիմա գյուղը ամեն օր ջուր ունի, բոլոր ժամը։ Գյուղը ամեն օր ջուր ունի, ժամով չի, մշտական։ Ինչպես են այդ 6 երեխաները, քանի կիլոմետրի։ 6 կիլոմետր։ 3 հաղթահարում դժվար, ինչ անի։ Գյուղապետարանը իր մեքենայով չի կարող։ Եղանակները եթե վատ են լինում, այդ ժամանակ որոշ չափով աջակցում։ Ասեմ ինչու, որովհետև վարելիքի ծախսը էլի կապված է համայնքի բյուջեի կատարողականի հետ, որ հնարավոր է մշտական գյուղապետարանի տրամադրության տակ վարելիք չկա։ Ամեն օր տամ մեքենան գնա գա։ Ֆինանսական միջոցները շատ սուղ։ Ինչ եք նախատեսել։ Ապագայում ինչ պիտի անեք գյուղի համար։ Ապագայում Երևանում ցանկանում որ գյուղատնտեսական աշխատանքները ավելի առաջընթաց քաշել ասենք։ Օրինակ գյուղ վարելահողերունի։ Վարելահողերունի, այո, մշակովի, այո։ Գյուղ տեխնիկայի հարցով առաջընթաց լինի։ Ունի գյուղ տեխնիկա։ Գյուղ տեխնիկա ունի, նորել ենք ձեռք բերել եւ ուզում եմ նորից էլի։ Ինչ տեխնիկա է ձեռք բերել։ Թորթորավոր տրակտորա, Բելարուսա։ Նախկինում ունեցած վարելահողերը այսօր որ տոկոսն է մշակվում։ 70%-ը։ Բայց տարից տարի ավելանում է այդ տոկոսը թե նվազում տարի է լինում ավելանում է, տարի է լինում նվազում է։ Կան անհաձերներ իսներ, որ լավ աշխատում են, ունեն իրենց տնտեսությունը գյուղում։ Չէ, լավ տնտեսություններ չկան։ Միջին խանութ ունի գյուղը։ Խանութ չկա, բայց երևի մոտորերը պետք է բացվի։ Գյուղապետի կարծիքով ինչպես են ապրում իր համագյուղացիները։ Կարելի ասած միջակ, կալավ։ Եվ ինչպիսին են ձեր համագյուղացիները աշխատասեր են։ Ես տեսավոր հայրենասեր են։ Սաղը հայրենասեր ենք։ <laughs> Աշխատասերին։ Աշխատասերություն էլ կա, իհարկե, Ղարաբաղցիք բոլորն իմ կարծիքով աշխատասեր են։ Աշխատողը ինչ պայմաններում էլ լինի, ցանկանում աշխատել։ Ինչով եք օգնում դպրոցին։ Դպրոցին մասնաճու հետ կապը կա օգնում ենք Հարևան գյուղից բարերար Ստեփանյան նորայր Տարկ Սաշինը ամեն տարի 40000 գումար հատկացնում աթոռ են գնում ինչպես դպրոցի համար անհրաժեշտ այո Եվ դա արդեն քանի տարի է Երկու տարի աշխատում եմ երկու տարի էլ կա օգնությունից հա, որտեղ է ապրում Ստեփանակերտում ապրում Միշտ էլ անունը եղել է Զարդանաշեն Այո, հնուց ասել են Զարթարված գյուղ, Զարթարված գյուղ կամ այսպիսի վարկածել կա, որ եղել է այդտեղ զարգարնե ոսկու հանքը, որ հա, կա։ Ոսկերիչներ են եղել։ Ոսկերիչներ են եղել։ Գյուղի վերևն է ոսկու հանքը։ Ոսկու հանքը։ Տեղանքը ինչպես է կոչվում։ Ուսումնասիրել են տեղանքը երեխա ժամանակ որ լսել եմ մադան են ասում, վարկածով որ ոչ թե Զարդանաշեն, այլ ոսկերիչների գյուղը։ Հիմա Զարդանաշեն է Ինչպես բոլոր գյուղական բնակավայրերում, Զարդանաշենում նույնպես ամենաբազմազան խնդիրների լուծմամբ է պայմանավորված դպրոցի, ասել է թե բնակավայրի ապագան։ Ու թեև Զարդանաշինցի երեխաների համար դպրոցի ճամփան շարունակում է մնալ դժվար ու երկար, այնուհանդերձ գյուղն ապրում է իր հայրենասեր զավակներով, ովքեր կապված են իրենց հող ու ջրին, ովքեր դժվարին առօրյայի մեծ ու փոքր խնդիրների մեջ ապ ու պապերի իմաստնությամբ են կարողանում ամենակարևոր կարևորը տեսնել ու դրան հայացք ուղղել որպես ելակետ ապագայի։ Մի դիտարկում եւս իր գոյության ընթացքում Զարդանաշինի ութամյակը մեկ-մեկ վերածվել է տարականի ու մի քանի տարի անց նորից վերականգնել նախկին կարգավիճակը, այսինքն Զարդանաշենը միշտ էլ զորու է սեփական ուժերով իր համար ոչ բարենպաստ ժամանակաշրջանը հաղթահարել հաջողությամբ։ ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկում։